الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله islamska internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. أنا من المشركين Islamska internet stranica Minber. كلما غرد طير في الربا أو لاح فجر كلما فتح زهر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati.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 Ljudi su se u to vrijeme u Medini podijelili u tri skupine. Prva skupina su bili čisti munafici. Munafici u kojima nema imana. Druga skupina je bila skupina mu'mina koji su se odazvali tim munafičkim spletkama. Koji su odazvali se šeitanskim vesvesama pa su počeli prepričavati ono što čuju. Iako nisu sami bili do kraja ubjeđeni u to, no međutim počeli su pričati ono o čemu nisu znali. I treća skupina je bila skupina vjernika koji su odma osudili ono što su čuli. Prva skupina je potpuno loša, druga skupina je potpuno dobra, čisto dobro, i treća skupina je ljudi koji su zbog svoje slabosti ili zbog nejasnoće situacije počeli znači pričati kako kaže uzvišeni Allah te bareke o tada o fikum sema'un lahum a među vama ima onih koji njih slušaju poslanik sallallahu alejhi ve se obraća ashabima i kaže među vama ima onih koji njih slušaju šta oni govore ne trebaju ih slušati umu ejub radijallahu ta'ala anha kako smo kazali spomenula je Ebu Ejubu, svome mužu, čuješ li, kaže, šta ljudi pričaju? Pa joj rekao, o moje jub, bi li ti uradila to što se priča o Ajši? Pa je kazala, Bože, sačuvaj nikada. Kaže, tako mi je Allaha, ona je bolja od tebe. Ona je bolja od tebe. I to ti je jasan argument i dokaz da trebaš, znači, stupiti u odbranu majke vjernika, jer je ona bolja od tebe. U moje jub. Žena za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Ebu Davud u svojim mursel hadisima, kada Ebu Ejub htio da je pusti, da je dade talak, kaže, inne talaka ummi ejubin lehub. Pustiti i razvesti umu ejub je grijeh. Grijeh. I bileže i Buharija u svome sahihu da je jednoga dana došao jedan čovjek od poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao mu ja Rasulallah esabeni el džehd zadesila me velika nevolja gladi, gladan sam a ne mogu naći ništa da jedem. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam svojim ženama pogledajte imali šta pa su pogledale svaka u svojoj kući pa nisu ništa našle. Nisu ništa našle od hrane. Pa je nakon toga rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ko će kaže ugostiti ovoga čovjeka?" Pa je kazao Ebu Ejub, ja ću Allahu poslaniče, pa ga je poveo svojoj kući. Kada je došao u kući, kazao je svojoj ženi Umu Ejub, radijallahu ta'ala anha, kaže, ovo je gost poslanika, sallallahu alejhi sallam, ugosti ga. Kaže, tako mi je Allah, ja u mojoj kući ne mogu ništa naći do večeru za moju djecu imam malu djecu, sibije, mala djeca, i samo večeras imam večeru za njih, nemam ništa više od toga. Pa je rekao, uzmi, kaže, i djecu, kada trebaju večerati, kada budu trebali večerati, i kada se rasplaću, uspava ih, a mi ćemo, kaže, previti naše stomake i stisnuti, a kaže, na nahranit ćemo gosta poslanika, sallallahu sallam. Pa su tako uradili. Pa je došao ujutro Ebu Ejub kod poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa kaže, Allahu poslanik, kaže, Allah se smije ovome čovjeku. Allah se smije ovome čovjeku. U drugoj predaji kaže Allah se, Allah se čudi ovome čovjeku. Allah se čudi postupku ovoga čovjeka i postupku njegove supruge. Pogledajte imana i deređe imana od svoje djece male koja plaću da čovjek odvoji da dadne gostu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi Možete li ti misliti koliko su ashabi voljeli poslanika alaihi sallatu wa Kada su bili spremni da za njegovog gosta odvoje od svoje djece. A šta mislite za njega samog alaihi sallatu No međutim, pored toga, desi se mu'minu da kaže ili da prenese riječi koje nije smio prenijeti. To su najbolji ljudi, najbolja generacija koja se pojavila. Ima Mahmed bilježe u svome musledu predaju za koju Ibnu Hadžar. Ima Mesehaui i šejh Albani kažu da je dobra, da je Ibnu Mesaud radijallahu ta'ala anhu rekao. Pogledao je uzvišeni Allah te barak je u srca svojih robova. Pa je vidio da je srce poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najčišće srce. Pa ga je izabrao za poslanika za svoj risalet. Pa je još jedan put pogledao u srca svojih robova, pa je vidio da su najčišća srca srca njegovih asaba, pa je odabrao da mu budu pomoćnici u prenošenju i dostavi risaleta. Najbolja generacija koja se pojavila. No međutim, pored toga oni su prepričavali, neki od njih su govorili, prenosili ono što su čuli. Pa je uzvišeni Allah te barak je u tala objavio ajete u suri Nur da samo znadete kolika je čast i koje je mjesto zaslužuje vaša majka Aisha radijallahu ta'ala anha kod Allaha te barakala. Da je objavio ajete koji će se učiti do sunnjega dana. U kojim je očistio znači našu majku od svih potvora koje su izdošene na nju. Mi ćemo sada pročitati ove ajete u prevodu da vidimo znači šta je to uzvišeni Allah te barak je ta'ala objavio povodom ovoga slučaja. Kaže uzvišeni prevodu značenja zašto Čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora. Zašto nisu četvericu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. Oni su lažljivci taman da istinu govorili. Jer su trebali četiri svjedoka dovesti. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli, ne dolikuje nam da o tome govorimo, uzdišen neka si, to je velika potvora. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite. Ako ste vjernici, i Allah vam propise objašnjava, Allah se zna i mudar je. Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna. Na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti, i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv. Ostalo još jedan ajet u kome Allah te barek dala kaže, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga što, u što ste se upustili. Kada ste to jezicima svojim prepričavati stali, kada ste na sva usta govorili ono o čemu ništa ne znate, vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha kru. U ovim ajetima uzvišeni Allah te barek je očistio našu majku, vjednika Ajšu radijallahu ta'ala anha i ukorio one koji su govorili ono o čemu nisu ništa znali. A posebno kaznu pripremio i kaznom obradovao onoga koji je preuzeo znači tu stvar u svoje ruke, odnosno koji je najviše širio te glasine, a to je Abdullah ibn Ubej ibn Salul, alaihi lanetullah. Kada je Aisha radijallahu ta'ala anaha saznala šta se priča, tražila je dozvolu od poslanika sallallahu alaihi wasallame da ode kod svojih roditelja, da čuje od njih ono što ljudi govore, da se uvjeri. Jer ono što je kazala umu mistah kao da nije odma uzela zdravo za gotovo, nego je htjela da se uvjeri, zar je to uistinu tako? Pa je pitala poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ne govoreći mu ništa, mogu li ići kod svojih roditelja? Pogledajte šta je mu'minka. U najtežim momentima, kada bi mnoge žene pokupile svoje stvari i otišle, ona traži dozvolu od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da iziđe i dode kod svojih roditelja. Šehol Islam Ibn im je kaže, koja žena iziđe iz kuće svoga muža, bez dozvole njegove, ona je naš izet ona je žena koja je nepokora svojom mužu i ne zaslužuje da on izdvaja njoj izdržavanje, sredstva za izdržavanje. Nema izdržavanja, izišla si iz kuće bez pitanja muža, on te nije dozvolio, mimo njegove volje, nemaš pravo na izdržavanje. Čak i u najtežim momentima. Htjela Ajša radijallahu tala anha da provjeri vijest, pa je pitala svoju majku o tome. Kada je došla, pitala je svoju majku, pa je kazala majka njena, kaže, o kćeri moja, olakšaj sebi, kaže, jer u istinu, kaže, nema žene koja je lijepa i koju muž voli i koja ima inoće, a da ljudi nisu pričali o njoj i da nisu nešto govorili. Pogledajte kako majka smiruje svoju kćerku. Prvo je pohvali. Kaže, malo je žena koje su lijepe, a žena voli da bude pohvaljena. Najdraža stvar ženi jeste da bude pohvaljena. Naročito od strane svoga muža. Voli da je pohvale drugi, ali kada je muž pohvali, ta je pohvala posebna ko žene. Kaže majka njena, malo je žena koje su lijepe, i koje muž voli, pogledajte kako prilazi njena majka problematici. Nije kazala pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da tebe voli. On ne bi dozvolio da se tako priča. On bi rat digao, nego kaže on tebe voli. A ti si lijepa. I imaš svoje inoče i zbog toga ljudi pričaju. Zavidni su tome. Zavidni su harmoniji tog života koga nalaze. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je pozvao Usamu ibn Zejda i Aliju radijallahu ta'ala anhu i tražio od njih savjet dogovarao se sa njima. Pa je pitao u same, kaže u same, o Allahu poslaniče. Mi ne znamo o tvojoj ženi, o našoj majici, o Ajši radijallahu talanha, ništa osim dobro. Nikad nismo čuli osim dobro. Kako da govorimo i kako da pričamo kada ne znamo nego dobro o njoj. Ali je radijallahu talanhu je rekao, Allahu poslaniče kaže, i mimo Ajše ima žena. Pitaj, kaže, svoju služkinju Beriru, pitaj o njoj. Možeš oženiti drugu ženu. Ali je radijallahu talanhu je ukazao da bi mogao poslanik sa osvijem da razvede Ajšu. I u tome nema ništa loše, to je bilo mišljenje Alinu, razvedi je, pa ako vidiš da je kriva, svakako je razvedena i zaslužila je to, a ako vidiš da je čedna i poštena i nevina, onda je možeš vratiti ponovno da ozvoniti, opet da je oženiš. Opet diva tvoja žena. Jer je ne može niko drugi oženiti. Ne može niko drugi nakon toga više oženiti, ne ona biva svakako tvoja žena. Kad god da okreneš, znači možeš je vratiti. Ali nije htio samo da je razvede, nego kaže u ostalom pitaj sluškinju Beriru, pitaj o njoj, pa će ti ona kazati. Pa je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sluškinju Beriru, pa joj kaže o Berira. Jesi li kaže ikada vidjela odajše nešto u što si sumnjala? Kaže o Allahov poslanice. Tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, nikad kaže ništa od nje vidjela, nisam u što bi sumnjala, osim jednu stvar. Pogledajte, mahane koju ima Ajša radijallahu ta'ala, vaša majka, majka vjernika kaže, nisam od nje vidjela ništa osim to što ona zamijesi ponekad tijesto i bila curica, volila se igrati pa se okrene ili zaspe i onda dođe u životinje i pojede to tijesto. To je sav zločin koga je mogla počiniti Aisha radi radijallahu ta'ala. I da joj se onda pripiše ono što joj se pripisuje. To što dođu tije domaće životinje i pojedu tijesto. Ništa više od toga. Kaže, ništa više nisam vidjela od toga. Ovdje su neke zalutale skupine otišao u dvije krajnosti. Jedna je otišao u krajnost pa napada na Aliju radi Allahu ta'anhu i oni mu govore pogrdno, kažu kako je mogao kazati da razvede Ajšu. Ajša nevina. Ajša čedna i poštena. Prvo kažemo, Alija radi Allahu ta'anhu nije kategorički to kazao. On je rekao u ostalom, znači to ti je dozvoljeno Allahu pa u ostalom pitaj Berire pa ćeš vidjeti uvjerice. A druga skupina je ošla u drugu krajnost pa vrijeđaju Ajšu. Majku vjernika, čednu i poštenu, pa govore o njoj ružno i govore o njoj pogrno. I on njima, i oni se danas za njih kažu da su šije. No međutim šije, oni nisu šije, nego oni su rawafid, rafiba, rawafid, jer šije su oni koji kažu da je Alija bolji od Osmana, radijallahu ta'ala anhuma, i da je trebao biti Alija halifa ne Osman. No međutim kažu hilafet Osmana je ispravan. To su šije. No međutim rawafid, oni kažu da je hilafet Osmana batil, i hilafet Ebu Bekra batil i da je hilafet Omera batil i da taj batil znači nešto što je ništavno, nije trebalo biti i kad dođu na kabur, dođu kod kabura poslanika sa osvijem padove, pa se pomeri korak do kabura Omera pa pljune, pa se pomeri još jedan korak do Ebu Bekra pa pljune. To su revas i to su Allahovi neprijatelji. Koji su protekfirili izrazitu većinu ashaba poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suju ashabe, a posebno od njih Ebu Bekra i Omera i Osman. Kaže Ibnu Tejmije, rahimahullahu ta'ala, šehol Islam Ibnu Tejmije, pričao mi je, kaže, čovjek koji je pouzdan. Bio sam, kaže, kod dvojice Rafidija i sjedili su. Kaže, pa je jedan od njih imao psa koji se igrao tu negdje u blizini. Pa ga je pozvao ovaj drugi i kaže, o, kaže Ebu Bekr, dođi vamo, dođi vamo Ebu Bekr. Pa je ovaj ustao što je bio vlasnik psa i počeo ga udarati. Pa ga je udarao do ga nije, on je svijestio, uglavnom, dobru mu lekciju dao. Pa kaže, zar zoveš, kaže, moga psa imenima stanovnika vatre? Moga si psa nazvao Ebu Bekr, a on stanovnik džahennema? Kako možeš? To je uvreda za moga psa, da ga nazoveš Ebu Bekr. E to su Ravafel. To su neprijatelji ovog dina i ove vjere. Oni imaju 18. Zul Hidžeta, neki od njih imaju svoj praznik, u kome naprave od tijesta tri kipa. I napune u njihove stomake datula i meda i onda se okupe i uzme nožave i onda skoče na te kipove i vodu ih noževima i njihove stomake paraju i vade iz stomaka i jedu ono. I smatraju ta tri kipa da stoje Bubekr, Omer i Osman. Pogledajte džehla. Džehla, montiranog džehla, zulumatun ba'duha fauka ba'du. Ili dođu sa ovcom i onda svi skaču i čupaju vunu sa ovce, dok je ne ogule svu, živa. I smatraju da je ta ovca ajša. Tako radi čovjek kada ostane bez pameti, a onaj ko ostane bez pameti, nije mu ni zamjeriti. Nije poslanik, sallallahu alaihi wasallame, ovdje uzeo za umjesto Alije i Usame za savjet nije uzeo Ebu Bekra. Nije uzeo Ebu Bekra jednostavno iz razloga što je Ebu Bekr, on je jedan, jedna strana u tom problemu. Jer je on otac Ajšin, radi Allahu Teala, Anhum. Iz ove predaje ili iz ovoga događaja možemo uzeti pouku da je dozvoljeno čovjeku da traži savjet od onoga koje je na nižoj deređi od njega. I po znanju, i po ibadetu, i po odlici, i po svemu da traži od njega nasihat i da traži od njega znači mišljenje njegovo. Jer čovjek kada tražiš od čovjeka da te nasavjetuje, onda on gleda očima pravde. Na primjer, čovjek hoće da učini neko djelo. I njegova ga duša vuče jer to djelo koje će da učini je drago njegovoj duši. I onda dođe, savjetuje sa čovjekom. Čovjek kada prilazi tome djelu, on prilazi i njegova ga duša vuče. I uvijek pretegne ono da učini to djelo. Jer tada hoće da udovolji svojoj duši. Ali čovjek sa kojim činiš, znači, istišaret ili tražiš nasihat od njega, on nema tih prohtjeva koje ti imaš. Pa on objektivnije i realnije sagleda situaciju pa ti kaže učini ovako ili učini ovako. Pa je dozvoljeno čovjeku znači da traži nasihat od čovjeka koji je ovaj manje učen od njega i manji po svojoj odlici. Kod imama muslima ima predaja da je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sallam bio sa ashabima pa se izgubio. Pa su ga tražili i nisu ga našli. Pa je Ebu Hureyre ušao u jedan vrt Benu Neđara i našao poslanika sallallahu alejhi ve u tome vrtu. Pa mu je kazao: "O Allahov poslanice, kaže mi smo se uplašili za tebe. Evo kaže ashaba i za moji leđa svi te kaže traže gdje si." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "O Ebu Hurajra, uzmi kaže ove moje dvije papuče, idi na polje. I koga sretneš iza ovoga vrta, obraduj ga sa džennetom." Pa je uzeo te dvije papuče i izišao i prvi na koga je naišao, nažalost, Omer radijallahu anhu kažemo nažalost u, uslovno, pa mu je kazao, o Ebu Hureyre, šta je s tobom? Kaže, ja sam našao poslanika, svala srmi, poslao me, kaže, sa dvije papuče i rekao da obradujem svakoga onoga koga svetim iz ovoga zida sa džennetom. Pa ga je Omer radijallahu anhu udario po prsima da ga je odmah povalio na leđa Sad razumijete zašto kažem nažalost. Pa ga je udario i povalio ga na leđa. Pa su došli skupak od poslanika sa Lasanem, a Ebu Hurede plače. Toliko je udario da je rasplakao Ebu Hurede pita ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: što plačeš, ove buhorere? Kaže, desilo se tako i tako Allahov poslaniće. Pa kaže Omeru, Omere, što ga udari? Kaže Allahov poslaniće, on dođe i kaza da koga god sretneš i da ovoga zida da sa džennetom. Omer radijallahu anhu nije mogao povjerovati da može biti tako da se skupine ljudi obraduju sa džennetom. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: jest o Omere, ja sam tako rekao. Pa je rekao Omer radijallahu anhu: o Allahov poslaniće, nemoj, kaže, tako raditi. Nemoj im, kaže, to govoriti, neće ljudi ništa raditi sješće ljudi nogu preko noge, svako zna da je stanovnik dženeta i neće raditi. Kaže, pusti neka rade. Pa se poslanik sa Lasanem osmijehnuo i kaže, dobro, pusti neka rade. Nemoj im ništa govoriti. Pa je uzeo ovdje nasihat od koga? Od Omera radi Allah A Omer je sigurno ovaj po svojoj deređi kudi kamo ispod poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa Kada je dobio nasihat od Alije radi Allahu i od same Ibn Zejda, popeo se poslanik sallallahu alaihi wa sallam na mimber i kazao kaže, ko će me sačuvati zla čovjeka koji priča o mojoj porodici, a ja kaže o mojoj porodici ne znam ništa, nego dobro. Tako mi Allaha nije ušao kod mene, kod moje porodice, osim sa mnom. Nikada nije imao kontakta, nije on ulazio kod moje žene sam. Nikada nije ulazio u moju kuću, osim sa mnom. A on njemu kaže ne znam, nego dobro. Pa iz ovoga možemo shvatiti da čovjek, da ne može niko ulaziti ni u čiju kuću, ako nije čovjek od kuće. I kada uđe u kuću sa čovjekom, onda može sjediti tamo gdje mu se kaže da sjedne. Čovjek uđe u kuću sa gostima i ljudi sjedne, kako ko ulazi sjeda gdje mu odgovara. I kada mu kaže čovjek, hoćeš molim te preći sjest ovdje, ne kaže lijepo imeno gdje sam. Tebi je lijepo tamo gdje gazda kuće kaže da sjediš. I ne smiješ se pomjeriti osim sa dozvolom. Jer ponekad će biti vrata otvorena. Pa se vidi u kuću, tamo vidi se obraz kuće. A to nije tvoje da gledaš. Ili se vidi kuhinja koja možda nije trenutno pospremljena. Ili se vidi ili na ogledalo, gleda čovjek pravca ogledala pa vidi šta je na drugoj strani sobe i tako dalje, ili kuće i stana i tako dalje. Pa čovjek kada uđe treba pitati gazdu gdje da sjedne. Pa ako mu kaže gdje god da sjedne, što je druga strana? Uđe da čovjek sobom bira i da prelazi i da izlazi i ono što se dešava da čovjek iz kuće izlazi sam na vrata i ode kuda kaže ode abdestit. Nikoga nisi pitao, niko ti nije dao dozvolu da izdješ, ti sam ideš po kući, šetaš se kao da je to tvoja kuća. Kaže, nije ušao u moju kuću osim sa mnom. Osim sa mnom. Pa je rekao, sad Ibn Muaz, El Ensari radi Allahu ta'ala anhu, ja ću te osvijetiti kod njega o Allahov poslaniče. Ako bude od Eusa, od njegovog plemena, kaže, odseći ćemo mu glavu. A ako bude od naše braće, od Hazređa, naredit ćeš nam, pa ćemo izvršiti tvoju naredbu. Pa je ustao Sad ibn Ubade, prva Hazređa. Pa je rekao, a bio je dobar čovjek, no međutim, ponijela ga je pristrasnost plemenska, pa je rekao Sadu, o Sade, lažeš. Tako mi Allaha nećeš ga ubiti, niti to možeš učiniti. Pogledajte šta znači plemenska pristrasnost. I zbog čega su islamski učenjaci ukazivali da ne treba čovjek biti nacionalista i da se veže za naciju. Pogledajte šta plemenska pristrasnost uradi. Allaho poslanik kaže, ko će me osvetiti, a oni kažu, ne možeš to uraditi. Dobar čovjek, ashab, kome se svjedoči na njegove odlici. No međutim, kada čovjeka ponese ta prisutnost plemenska, onda stvari ovako izgledaju. Pa je potom ustao Usej ibn Hudajr, koji je bio Amidžić sada Ibn Muaza, pa reče, u Badi ti si slagao, tako mi je Allaha, mi ćemo ga ubiti, ti si munafik ili braniš munafike, pa se je zametnula kavga između ashaba i počeli su govoriti, dok poslanik sa osanem je bio na mimberu i stišavao ih dok se nisu tomirili, pa je nakon toga poslanik sa osanem ustao i izišao, kao što smo znači čitali u originalu teksta ili hadisa koga smo spominjali na početku ovoga predavanja. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao kod Ajše radijallahu ta'ala anha i rekao joj, kaže, o Ajša, do mene je došlo da si ti učinila tako i tako. Nije spominjao šta, nego kaže tako i tako. Ako si kaže čista, ako si nevina, Allah će te očistiti i on će ukazati na tvoju nevinost. A kaže, ako si učinila grije, onda se kaže pokaj Allahu i priznaj svoj grije, jer kaže čovjek kada prizna svoj grije, potom se pokaje, Allah će mu ga oprostiti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha kada je to rekao poslanik sallallahu alaihi sallam prekinule su moje suze ići. Pa sam rekla Ebu Bekru svome ocu kaže odgovori kaže poslaniku sallallahu alaihi za mene. To jeste opravdaj me reci šta je istina. Pa je rekao Ebu Bekr kaže tako mi Allaha ne znam šta da kažem poslaniku sallallahu alaihi sallam. Njen babo zna kao i poslanik sallallahu alaihi što zna da je ona nevina ali nema argumenta. Zna da je ona nevina i da je črna ali ne može ništa kazati, kaže, ne znam šta da kažem. Pa se obratila svoje majici, kaže, reci poslaniku, salallahu sveme, pa kaže, tako mi je Laha, ne znam šta da kažem poslaniku, salallahu sveme. Pogledajte vjernika. Bojali su se da uzvišeni Allah što ne objavi ajete, na primjer da se ne ispostavi, da je Ajša kriva, pa da ne objavi ajete, i koji će se do sudnjeg dana u kojima će se pogrdno spominjati Ebu Bekr njegova supruga zbog toga što su branili ženu koja je kriva. Iako je bila njihova čerka, no međutim nisu htjeli riječi da je da probore. Ne znamo čekamo da Allah dođe sa svojom odredbom. Mi ne znamo, znači šta se je dešavalo. Tada je došla jedna žena Ensarika i tražila dozvolu da uđe kod Aisha radijallahu ta'ala anha, pa je dozvolila. Kaže, pa smo sjele skupa i plakale. Jer čovjek kada ima nekakav musibet i kada dođe neko u taj musibet sa njim skupa, da učestvuje i da mu pomogne, da bude sa njim, onda biva čovjeku lakše. Zato uzvišeni Allah te barek tala kaže: la yanfa'ukum al-yawma id zalamtum annakum fil 'azab mushtarikun." I neće vam danas pomoći ništa i neće vam olakšati vaše muke to što ste skupa u vatri. Jer da je jedan čovjek sam u vatri, to mu je teško, kad imaju dvojica lakše mu je. To vrijedi ovdje na dunjalu. No međutim tamo na ahiretu to neće vrijediti. Koliko god da vas ima u musibetu u džehennemu, njima tamo neće im to ništa pomoći jer je to ahiretska kazna. Vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je došao kod Ajše rekao kaže: "O Ajša, ako si čista i ako si nevina, Allah će te oprostiti, on će te očistiti. A ako si učinila grije, pa je počeo prvo čime sa čistoćom i kaže ako si čista i ako si nevina i ako nisi počinila grije. Znači prilazi zna poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje i osjeća da to se nije desilo. No međutim nije tada imao objave od uzvišenog Allaha te barake Pa kaže ako si uradila tako i tako, nije htio kazati šta, nije htio kazati šta da je ne povrijedi. Ne kaže ako se radila tako i tako. I to se zove kinaje ili simbolika u arapskom jeziku kojom čovjek ukaže na neku stvar, ne mora se znači sve direktno kazati. Kao što je poslanik Salao Sarame kada su oni ljudi dolazili i pitali Ajše o njemu, ali i Salao kakav je njegov život, pa su kazali on je poslanik. Njemu je oprošteno ono što je učinio i ono što će učiniti od grijeha. A mi smo obični ljudi. Pa jedan kazao, ja se neću ženiti. Kaže drugi, ja neću spavati po noći, cijelo večer ću i badet. Kaže treći, ja ću uvijek postiti. Nikad neću prekidati post. Kaže četvrti, ja neću, kaže, jest meso nikako. Pa je rekao poslanik sa osvijem, šta je, kaže, ljudima koji govore tako i tako. Nije rekao šta je ljudima koji govore, pa nabrajao šta je rekao svaki od njih. Nego kaže šta je ljudima koji govore tako i tako. Pa je onda kazao, ja sam najbolji od vas i najbogobojazniji, no međutim ja postim i prekidam. Ja klanjam i spavam. Ja ženim žene i jedem meso. I ko ostaje moj sunet, ne pripada meni. Kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ajši, ako priznaš svoj grijeh, ako priznaš svoj grijeh. Ovo vrijedi za žene poslanika sallallahu alejhi ve da su dužne da priznaju svoj grijeh. No međutim što se tiče drugih žena ili običnih ljudi ako učine grijeh trebaju da sakriju svoj grijeh. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bližima muslimu debu Hurajre radijallahu ta'ala anhu kaže kullu ummati mu'afatun illa al-mujahirin. Svi ljudi iz moga ummeta će biti na hajru i biće spašeni osim ljudi koji se otkrivaju sami. Učini čovjek grijeh po danu i onda dođe na i kaže ljudima šta je učinio. Ili učini grijeh po noći i dođe po danu, objašava ljudima šta je činio šta je činio. Allah ga sakrio i prikrio njegov grijeh i on nakon toga govori šta je činio. U ovo isto tako, bar djelomično ulaze stvari, da je čovjek činio nešto u džahilijetu prije Islama, od grijeha i onda dođe pred ljudima i priča šta je činio. I onda kaže na kraju da Allah oprosti. Nemaš potrebe da to pričaš. To što si činio, to je tvoja prošlost. Ako se iskreno pokajao Allahu te barek, da trebaš što izbaci svoga života. Osim ako je ta stvar korisna za pouku i tako dalje, Allahu dragi, to je možda nešto drugo. No, međutim, da čovjek priča ono što je činio, a nema u tome nikakve koristi niti za njega niti za druge, to je sigurno stvar koja može ući u, u značenje ovoga hadisa. Jer čovjek kada učini grije, pa ga uzvišeni Allah te barak je otala prikrije, onda treba on da se pokaje i da sam taj grije svoj prikrije. Na sudnjem danu, navodi se u predaj kod imama Buharije od Ibn Omara, da će na sudnjem danu uzvišeni Allah te barak je otala približiti svoga roba kod sebe pa će mu kazati, robe moj, zar nisi tad i tad učinio takav i takav grijeh? pa će kazati, ali ga približi sebi da niko ne čuje. Kaže, robe moj, zar nisi tad i tad učinio takav i takav grije? Pa će kazati, jesam gospodar moj, učinio sam. Pa će kazati, ja sam te, kaže, sakrio na Dunjaluku i ja sam ti ga, kaže, oprostio na Dunjaluku i ja ti ga opraštam na Ahiretu. Kaže Aisha radijallahu ta'ala nakon toga, kaže, tako mi Allaha, ja, kaže, ne nalazim primjer mene i vas, osim kao primjer oca Jusufova oca Jusufa koji je rekao fe sabrun džemil vallahu l-musta'anu ala ma tesifun. Ništa mi dugo ne preostaje do lijepi sabur. Da saburam, da Allah bude na pomoći u pogledu onoga o čemu govorite. Ovdje kaže Aisha radijallahu ta'ala ne mogu naći primjer meni i vama osim kao primjer Jusufovog oca. Što nije kazala Jakuba, ali Znate zašto? Zaboravila mu ime od silnog musibeta koji je pogodio, nije se mogla sjeti nikako imena, kako ime Jusufom oca. Ne kaže, kao primjer Jusufog oca. Nije se mogla sjeti da se on zove Jakub. Kaže, ne nalazim vama primjer, nego kao primjer Jusufovog oca. Nakon toga, kaže Aisha radijallahu ta'ala anaha, tako mi Allaha, niko se nije pomjerio sa mjesta. Niti je iko izišao kaže prije nego kaže što je poslanika sa osam kaže obuhvatila groznica i prije nego što je počeo kaže sa njega kapati znoj dolazila mu objava nikada se niko nije pomakao pa je rekao o Ajša kaže Allah te očistio kaže tako mi Allaha nikada nisam smatrala da će Allah ženu zbog mene objaviti ajete koji će se ući do sudnjeg dana nego sam kaže mislila da će najviše Allah ženu dati poslaniku sa osam u snu da vidi da sam ja čist Nisam kaže, pretpostavljala da će biti objavljen Kur'an o meni, da se ja spominjem do sudnjega dana u Kur'anu. Pa je kaže rekao o Ajša Allah te očistio. Pa je rekao Ebu Bekr ustani kaže poslaniku sallallahu alejhi ve pa mu se zahvali kaže tako mi Allaha neću nikome ustati nego Allah. Samo će se Allahu zahvaliti i njemu sam zahvalan. Samo sam kaže Allahu te barake o teala zahvalan. Kada je došao ovaj beraet ili pravdanje Ajše radijallahu ta'ala anha od Allaha azza wa Ebu Bekr on je prije toga izdvajao ovome mistahu dao je i metak. Nefaku izdržavao ga je. Pa kada je došlo, kada su ovi ajac spušteni, kazao je, tako mi Allah više mu neće davati ništa. Sad je gotovo. Nije htio prekinuti za vrijeme priče, nego kada je došlo šta je i kako je, mi smo kazali da on nije bičevan, je tako? Ko je bio bičevan od osahaba? Hasan ibn Sabit, je tako? I Hamna bintu Džahš i Abdullah ibn Bej ibn Salud, jeste. Hamna bintu Džahš, ona je sestra Zenime bintu Džahš. Njih troje su bičevani. Za, za ovoga Mistaha ibn Usasu ne postoje argumenti da je bićevan. Pa je rekao Ebu Bekr, ja mu neću, kaže, više davati pomoći, pa je uzvišen Allah što on objavio, وَلَا يَأْتَلِ أُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kaže, neka se čestiti imućni među vama ne zaklinju, da više neće pomagati rođake i siromahe. I one koji su na Allahovom putu rodni kraj svoj napustili. To je mistah. On je muhađir. On je učesnik na bedru. Zrajša nije, radi Allah, kazala njegove majici, kaže, teško ti se, kada je kazala, propao je mistah ili upropašten je, kaže, teško ti se, kaže, šta tako govoriš o čovjeku koja učestvao na bedru. Dalje u ajed stoji u prevodu značenja, neka pređu preko toga i neka praštaju. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? Allah prašta i Allah je milostiv. Kada je to čuo Ebu Bekr, kaže, bi volio da mi Allah oprosti, pa je nastavio davati dalje. Čak u nekim predajama se navodi da mu je udvostručio tu pomoć. Da mu je udvostručio tu pomoć radi Allahu Teala Anhu. Ovaj događaj, hadisetu lifk, u kome smo ukratko govorili, zaista, jer da smo stali kod svake rečenice i kod svakog detalja u ovoj priči, mogli smo sigurno kudi kamo više govoriti, krije u sebi ovaj događaj brojne pouke i da smo nabrajali te pouke jednu po jednu, možda bi prešao broj tih pouka stotinu. Jako puno pouka u ome događajima. No međutim, vi ste sigurno i samog događaja zaključili mnoge stvari. Ja bih, ne želeći nabrajati te, te koristi, spomenuo ovdje samo jednu stvar. A to je da čovjek musliman prije nego što izgovori neku riječ mora je dobro odvagati. Prije nego što kaže nešto o nekome, neka to dobro izvaže. Da li je ili nije. Jer će biti pitan za svoju riječ. I kada čuje nešto o bratu muslimanu, neka odma prva riječ, loše je čuje, neka odma prva riječ kaže gospodaru, ovo je neistina. Nema veze ko je to kazao, ne moramo kazati u lice, ali u njegovom svome srcu neka kaže ovo ne može biti istina u mome bratu. Ovo je pogrešna informacija. Ne mora u laž nikoga ugoniti, ali neka ostaje u svome srcu da je to pogrešna informacija i neka odma nastoji opravdati svoga brata. Ovim ili onim putem. Sve dok mu se ne ukaže i ne potvrdi da je to istina što se o čovjeku priča. Kada mu se potvrdi da je istina to što se priča o bratu muslimanu, neka mu pokuša naći samo 70 opravdanja. Ne više, 70. Pa ako ne uspije kroz ti 70 opravdanja i pokušaja da mu nađe opravdanje, onda nek mu kaže, gospodar, to je ljudske slabosti. Svi mi možemo pogriješiti. Tako se prilazi problem. A nikako kada se nešto čuje o časnom muslimanu, vjerniku, da se odmah to prepričava i da se šire priče, a možda od toga svega nema ništa. I da ima nešto, nemaš pravo da pričaš. A kako onda kada ne znaš? Pričaš stvar, tahsebunehu hejinen vohuva inda Allahi azim. Tahsebun, vi to smatrate malim, mizernim, ništa, a to je kod Allaha veliko. Tako je jedna riječ. I mi znamo svi hadise poslanika, sallam, da će čovjek zbog jedne riječi biti bačen 70 godina u vatru džahennemsku. Jedna riječ. Kao što ga jedna riječ može uvesti u džennet, tako ga jedna riječ može baciti u vatru džahennemsku. Pa čovjek treba odvagati te riječi i to se sigurno vidi jasno znači iz ove priče o kojoj smo govorili prošle par druženja da je potvora velika stvar, a naročito, draga moja braća i cijenjene sestre, naročito potvora čovjeka koji je vjernik. Musibet je da čovjek potvori muslimana koji je musliman po ličnoj karti. To je zlo. Ali to zlo više stručava i dobija svoju kulminaciju kada se radi o čovjeku koji je vjernik, koji je halim, znaš da je čovjek pobožan i da je pokoran Allahu te barake utala i da ga onda čovjek potvori, to je sigurno veliko zlo koje čovjek sebi ne bi smio dozvoliti, nego treba uvijek znači da bude od onih koji će biti u odbrani svoje braće muslimana. Molim Allaha te barake utala da nas pouči našoj vjeri i da sačuva naše jezike od potvore i molim uzvišenog Allaha za da popravi naša dijela i dijela naših porodica i da pomogne njegove borce diljem svijeta koji se bore za riječ La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da nas uvede u džernetske tvrdeuse sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallame iskrenim dobrim i šehidima aktivili su oni društvo Allahu Teala alam sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sallam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar الانترنت stranica من بال وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو رسي ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi നിനക്കത് പാലൻ അള്ളാഹ് ഞാൻ നമിക്കുക Islamska internet stranica Minber كلما فتح زهر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica أشرقت نفسي بنور من سهادي الله أكبر الله